Piedošanu, neliela tehniska problēma. Otrā daļa - turpinājums. Tātad, eh, kāpēc, kāpēc šī grupa? Nu, tā tad es domāju, ka eh, šo grupu neizvēlējos es, bet Dievs vienkārši man pieveda šo grupu. Jo kaut kad pavasarī es interesējos eh, pie rādījuma arī cilvēkiem tātad, eh, nu, par svētceļojumu. Nu, tātad biju gatava doties, jo rēķināju, ka es varētu būt mājās uz to laiku, kad jau svētceļojums būs sācies, svētceļojuma laiks būs sācies. Tad es, kā jau jūs zinat, noskaidroju, ka, <laughs> kā jūs saprotat, noskaidroju, ka grupas nebūs un, un, un tad kad eh, pirmā skumja man bija pāri, <laughs> tad es sāku domāt par to, ko tad kā tad. Uh, interesējos uh, tajā draudzē, kuras uzskatu par savu draugu. Es pat <laughs> nezinu, vai tā varētu. Es uzskatu par savu draugu uh, Marijas Maglēnas draugu Rīgā. Uh mhm. -huh. Bet, uh, bet uh, nu, kaut kā tā informācija man neparādījās. Kaut kā mm, es viņu nepratu aizsniegt, kaut kā viņa mani nesasniedz. Mēs nesatikāmies ar informāciju par svētceļojumu Marijas Maglēnas draugai. Bet eh, kāda informācija gan mani sastapa, <laughs> kad es biju atbraucis atvaļinājumā no Kosovas, es eh, biju Rāzī. Protams, eh, tad es pabeidzu Rāzī mūža izglītības kursu, lai varētu rudenī startēt maģistratūrā. Mhm. Un, Un tur es satiku <laughs> arī citu šīs, eh, šīs svētceļojuma grupas eh, dalībniekus, satiku Santu un laikam jau eh, da, dalījos savā bažā par to, ar ko tad lai iet svētceļojumā šogad, jo radiogrupas nav un, un, un tā un tā. Un Santa manī pa, nu, tā kā laipni piedāvāja un, un tad es nu, tā kā domāju, nu kāpēc tad nē. Jā, bērnu grupa noteikti, ka man... Uh, ir kaut kas jauns, tas ir atšķirīgi, tas ir citādi, bet, eh, nu, kā jau es teicu, nu, visticamāk, eh, Dievam, Dievs zina, nu kā, Dievs zina, kāpēc viņš man tieši pie šīs grupas ir atvedis, kāpēc šo grupu viņš man ir pievedis. Tā. Mhm. <clears throat> Jā, dargais raidījuma arī Latvijas klausītāji, jā, kā jau Judita minēja, <clears throat> tā kā priesteris Mūdrs ir priesteris un garīgais vadītājs šai grupai, un šobrīd, kā mēs zinām, viņš, <laughs> viņš ir, ir, ir, ir arzi, ir arzi vadības spēks, tad arī šeit ir jā, cilvēki no arzi, studenti un, un arī, arī tātad darbinieki. Mans nākamais jautājums, Judita, būs tāds, kas tevi uh, šajā ceļā tavs, tavs spēcīgā pozitīvā emocija pārsteigums, kaut kas, ko tu uh, negaidīji, ka Dievs varētu tev uzdāvināt, iepriecināt, pārsteigt. Jo nu, ir jau ceturtā diena, iet jau, jau, jau dienas vidus, jā, tā kā mums jau pāri pusei, un ir jau, jau ceturtā diena. Tātad, uh... Tātad tas nozīmē, ka mums bija kaut kas jau, jau jāpiedzīvo, vai ne? Nē, nu tā ir. Ne, nu kā? Nē, nu jāsaka, Pārsteigums. ka es... Um, atbraucu eh, uz svētceļojumu nu, tādā pilnīgā sausumā. Es atbraucu no tāda garīga sausuma. Eh, un eh, varētu jau tad kā teikt, nu, ka jebkas mani <laughs> var iepriecināt un pārsteigt, vai ne? Tas nav slikti nemaz. Tas nav slikti, jā, bet tas sausums ir tik liels, tā kā klausītājs noteikti zini, uh, kā ir vasarās, kad tik ilgi nav lijis, ka lietus nolīst un viņš nespēja iesūkties zemē, viņš paliek. Mums tikko taču mm. arī vē, nu vai ne, vētras un lieti. Jā, jā. Un tieši tā es šo pašu sākumu piedzīvoju, kā savs tuksnesis, kurš nespēja uzņemt to, to lietu, kurš līst pāri. Mm -hmm. Vienkārši nespēja, viņš nespēja sūkties manī, jo tas sausums ir milzīgs. Bet tad uh, gluži, kā Dievs to prot, gluži jauši, uh, viņš savērpa situāciju, ka aizveda mani pēc laikam līdz šim, nu vismaz līdz šim, ko mēs esam piedzīvojuši pēc grūtākā gājiena otrajā dienā, kad arī man, nu izdarot nepareizo izvēlu par apaviem, mm, arī man bija nu, pamatīgas tulznes, un, un mani aizveda uz tādu oāzi, kas man tieši bija vajadzīga, kuras varēju veldzēties, kuras varēju sarunās. Tieši tādas sarunas, kā acīm redzot, man bija vajadzīgas, tās man tiešām stiprināja, kur cilvēki dalījās ar, eh, ar savu pieredzi eh, par to, kam patiesībā es eju šobrīd cauri arī savā ģimenē. Mm un ar tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs ar vīru šobrīd saskaramies. Un tieši pie pāra, man bija, Dievs deva iespēju pie pāra pavadīt laiku un gūt tādu stiprinājumu, jo viņi dalījās ar savu pieredzi. Un man tas bija tiešām viens tāds labs tāds labs pamudinājums, varbūt kāda tērcīte jau lēnām manī sāka mhm. Mhm. šī žēlstība ielīt. Bet nu, tas sausums ir tiešām liels. Un, un uh, Antra man šodien prasīja, Judī, cik tu esi uzlādējis savas baterijas, jo es sākumā atbraucu un teicu, ka es esmu pilnīgi uz nullēm. pa nullēm bija. Jā, pa nullēm. es pilnīgi pa nullēm biju. Nu, tad, uh, pēc, nu, tā tad ceturtajā dienā, ja mēs rēķina, rēķinām, tad tā sajūta ir nu, pie 20, ap 20 varētu būt, varbūt. Bet, uh, bet nu, tad raudzīsim, ko Dievs vēl ir palānojis. Mm -hmm. uh, es tagad <clears throat> klausoties, domāju, ka es vēlos te pajautāt, uh, ja tagad šobrīd ir kāds klausītājs, kurš <clears throat> domā, ai, nu kāpēc es šogad neaizgāju, ai, kā nu man sanāca, vai varbūt, nu, dzīvē ir situācijas, kad ir darbi un, un, un nav atvaļinājuma, vai ir bērni, vai, vai, vai kāds slimnieks kopjams mājās. Jā, mēs jau zinām, ka situācijas ir daudz visdažādākās, bet tomēr, ja kādam pietrūka, lai šo lēmumu izdarītu, nu, nu tā, kā, tā kā tev kaut kāds viens grūdienis, kaut kāds viens impuls, eh, ko tu varētu, kā tu varētu noreklamēt, kāpēc ir vērts iet. Es nerunāju tagad par tiem klausītājiem, kas ir bijuši, mm -hmm. vai kam ir jau kaut kāda svētceļojuma pieredze, mm -hmm. kā mēs zinām, mums ar šeit ir dažādu konfesiju un pat arī, ne, nu, kā saka, ne, nevienai konfesijai nepiedaroši mm -hmm. cilvēki cilvēki mm -hmm. šeit, un, un arī tā ir viņu pieredze, jauna pieredze šeit. Kas ir tas, kas būtu tas tavs? pēdējā, pēd, pēdējo piecu minūšu <laughs> piedāvājums, pēdējā brīža piedāvājums. Pēdējā brīža piedāvājums, jā. Kā, kāpēc ir vērts to darīt? Nu, izējot varbūt no savas pieredzes vai, nu, ko mm -hmm. tu mhm. esi dzīvē cilvēkiem tiekoties, runājoties. Kāds varētu būt pēdējais piliens, lai kravātu somu un, un, un cel, celies un ej? Mm -hmm. Es, eh, labi, ka tu uzdev šo jautājumu tā plaši un garu skaidrojot, jo man bija laiks padomāt. <laughs> Eh, bet eh, es teiktu, ka tā pirmā atbilde, kas man nāk sirdī, ir katrs to ir pelnījis. Mm. Mēs tiešām esam iemācīti dzīves gaitā domāt, ka mums ir tikai pienākumi, pienākumi, pienākumi un pienākumi un mums tur darbā pienākumi, un ģimenē pienākumi, un, un pret valsti mums ir pienākumi, vai ne? Un, un mums nodokļi jāmaksā, tur mums arī pienākumi, un darbs jāizdara līdz galam pienākums. Visur mums ir pienākumi, grozies, kur grib, mums ir viena, vienīgi pienākumi. Tā šķiet, vai ne? Mm -hmm. Bet, eh, nu, galu galā mums ir arī, mums ir arī tiesības saņemt to, ko Dievs mūs radot, jau ir paredzējis, Un tad, kad mēs tā zem tās pienākumu nastas jau aizlūstam, varbūt, jā, varbūt pat arī neaizlūstam, bet mēs esam kaut kur iemaldījušies tik dziļi tajā pienākumā, ka mēs varbūt ceļu atpakaļ neprotam atrast, tad labākais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši ieskrieties, palikties un vienkārši lekt iekšā svētceļojumā. Jo vienaldzīgo šeit ne, nav un nevar būt. Vienkārši nevar. Tas nav, šis nav pasākums, šis nav piedzīvojums, šī nav vieta, kur paliks vienaldzīgs. Tas nav iespējams. Un, tas, tas galvenais, protams, ir, ir tos sirdsdurvis vērt vaļā. Un teikšu, kā ir pavisam godīgi man še, viņas ir, viņas tās durvis ir, kaut kas tur ir ieķīlējies. Man ļoti grūti viņas nāk vaļā. Tāds atceļojums kā šis man nekad nav bijis. Un Es tiešām ticu, ka, ka, ka Dievs prasīs mani izvest atkal pie, ūd, nu, izvest pie ūdeņiem. Un, kā brīdis, jā, un kā, kā, kā, kā dvēsele, kura, mm -hmm. kura to veldzi, kura līst pāri, viņa tiešām līst pāri. Es to, jū, es to saprotu. Es vienkārši nespēju to tajā ātrumā, kā viņa līst pāri mani, es nespēju viņu uzņemt. Un uh, es tiešām ticu un ceru, es ļoti, ļoti ceru. Tā cerība šobrīd manī ir ļoti stipra. Uh, un, un ka, nu, ka tas ar mani notiks, man tikai jādod laiks, lai, lai tā valgme lēnām, lēnām nosēžas, un tad jau tas ūdens arī uzsūksies, tā žēlastība uzsūksies. Mhm. Es atkal, mm, tad, kad, tad, kad tu runāji, es atcerējos, ka šodien, šodien raidījumā arī klausītājiem mēs dabījām uh, veldzi no debesīm. Mm -hmm. Un tādu vienā brīdī tādu diezgan pamatīgu. Mm -hmm. Esmu, esam tagad ceļā no, no Rāznas ezera, no, no kempinga Rāznas pērle, kur mēs nakšņojam iepriekšējā naktī bijām izējot caur mākoņu kalnu, dodamies tagad uz Andrupeni, un mūs pārsteidz lietus. Un, un mana <laughs> šodienas tāda garīgā pieredze, es skatījos, bija, mums ir četri bērni ar ratiem. Viena ģimene ved savus bērnus ķērā. Mm -hmm. Tādā interesantā. Ja? Mums, ir, mums ir dažādu vecuma bērni un, un jaunieši. Un es skatījos tagad uz tiem slapjajiem bērniem, kas iet šļop, šļop, šļop tajos nu, metalīšos. Ja? Lietas metalīšos. Un tie bērni, kas ir ratos, tie ir pārklāti ar kaut kādām plēmēm. Un man pirmā doma ir, tie katiļi nav normāli. Viņi savus bērnus nemīl. Jā, jā, jā. Viņi rauj bērnus ārā lietu, jā, tagad ved kaut kur pa kaut kādiem latgales mežiem, jā, un, un vai tas ir tas, ko Dievs no viņiem vēlas, jā. Bet uh, eh, radījām arī klausītāji, ejot ar šo grupu jau astoto gadu, es varu teikt, ka uh, šie bērni ir sajūsmā par to, kas notiek, ka, ka viņi ir šajā ceļā. Un pat ja lietutiņš drusciņi nomazgā un kājiņas ir slapjas, vienalga neviens ne, nav saslimis. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti rēti, ka pa šiem gadiem kāds tiešām uh, saslims pēc, pēc, pēc lietiem, pēc, jo tagad atkal uzreiz ir uzspīdējusi saule, ja mūs, mūs lutina. Ja? Tā kā, bet es gribētu vēl, vēl vienai tēmai pieskarties. Šīs grupas svētceļojuma grupas moto ir par mieru, miera nesēji. Mm -hmm. Kā tu, kā tavā dzīvē, šobrīd šis vārdu savienojums izpaužas, jo tu vēl minēji Kosovu, mēs ļoti daudz lūdzamies par mieru šodien arī vēl vienā, vienā tādā sarunā ar cilvēkiem eh, noskaidrojām, ka laikam visgrūtāk ir būt mieru nesējiem savā mājā pie saviem tuviniekiem. Kā tu eh, šobrīd, skatoties uz to laiku, kas, protams, ir pagājis vēl ļoti īsi nogrieznītis, ja? Eh, kā, tu, kā tu varētu teikt cilvēkam, kas tad šajā laikā, šajā trauksmanē laikā, kas, kā mēs varam būt mieru nesēji? Vai tas vispār ir iespējams? Nu, gan, jau, ka, gan jau, ka tas miers uh, nu, ir jābūt se, sevī iekšā tajā, tam mieram. Mm -hmm. nu, nav mhm. iespējams nest mieru, ja tev ir vētra. Tas vienkārši tas neiet kopā. Jā, Jēzus apsauc, starp citu, Jēzus apsauc vētru vai ne ar vārdu mierā. Mm -hmm. mm, jā. mierā. Nevis uh, rīksties, beidz. Jā, jā, jā, mierā. Jā, mierā jā. Un, eh, un tās vētras jau droši vien kā arī vislabāk ir eh, nu, apsaukt ar mierā, vai ne? Bet eh, es teiktu, ka no iekšienes tam ir jānāk. Nu, kas ir miera dievs un kas ir, kas ir miera avots, no kurienes miers nāk mūsos. Es domāju, ka man te nav jāpaskaidro. To mēs katrs arī esam, nu, mēs varam, esam dzirdējuši, ja ne pieredzējuši, noteikti daļa arī mēs esam pieredzējuši. Es esmu pieredzējuši šo mieru, tādu eh, pār man, maniem spēkiem mieru, tādu, ko mm. es nevaru ne Jā, mācīties. Jā. jā, jā, tādu, e, tas ir, tā ir cita liecība, tas ir cits stāsts. Tas mm -hmm. bija mhm. reiz vēl ar rādījām arī kolēģiem, kad mēs bijām rekolekcijās e, tieši pirms, pirms sākās viss covid vilnis, kā mm -hmm. pār mums pārvēlās. Mēs februāra sākumā bijām e, rekolekcijās, klusuma rekolekcijās Aglonā. Un tur pirmo reizi manī dzīvē ienāca manā sirdī tas miers, pār, pār, tāds pārcilvēcīgs, tas nebija no manis. Un uh, Un patiesībā man jau liekas, ka tas miers manī ir joprojām. Tikai iespējams, ka es ar to mieru nelīdz galam protu rīkoties. Un kādreiz es varu, kā saka, nu, nošaut šķībi kaut kur uh, sevī to mieru nesot, bet uh, izdarot kaut kādas nepareizās rīcības. Nu, ne jau, protams, tas vienkārši tādā kaut kādā uh, paļā, tāds varbūt pieļāvīgāk vairāk, jo miers jau nenozīmē, ka tev ir jākļūt bezformīgam un bezsatura, vai ne? Mm. Miers vienkārši uh, tev dod lēnprātību, par kur mēs vakar runājām, ja, kad uh, <laughs> priesteris modris uh, kathēzē, um, <laughs> kathēzē minēja, ka jauniešiem jautājot, vai jaunieši zina, ko nozīmē lēnprātīgs, minējuši, ka tas tāds, kas lēn domā. Nu, lēnais prāts, ja, <laughs> ar lēno prātu. jā, nu, tāda lēnprātība, ja, kad uh, saglabāt, uh, nu jā, gudru, mieru es ticu, ka kungs man ir piešķīris, vēl ka to gudrību dotu līdzi. Tas par lēnais, to man <laughs> lēnais mieras to, to prātu. jā, par to, ja, ja, ja tiešām man tiktu tāda kripatiņa no dieva gudrības, uh, tad es domāju, ka jā, to, es, to man vēl jālūdz, to, to man jālūdz iemantot, bet uh, miers, jā, noteikti sāks no, no katra paša, un tad, kad katrā pašā ir miers, tad viņš jau, es domāju, ka, lai kur viņš iet, viņš vienkārši izstaro to, nu, tas nav iespējams savādāk, jo, nu, arī tāpat kā cilvēkā vētra notiek, viņš arī iet un izstaro vētru, mm -hmm. vai ne mhm. sevī, tāpat arī par mieru, un, un, un, eh, un tajā tad, eh, ko ko man ir nācies darīt pēdējā pusgadā. Nu, arī tā ir taču miera uzturēšanas misija. Mēs braucam, eh, mēs braucam apliecināt, ka pastāv un ir iespējama dzīve mierā, sadzīvot, mierā sadzīvot eh, dažādām eh, tautām un dažādām pat, patiesībā pat reliģijām ir iespējams uh, dzīvot mierā, sa, tā samiernieciski, tā, es nezinu, vai samiernieciski ir pareizais vārds, tur varbūt pēc kaut kādas karošanas ožas, bet, bet jā, tieši tā, jo... jo Sadzīvot. Jā, tāda sadzīvot. laba sadzīvošana, jā. nu, dzīvojam kaimiņš ar kaimiņu, nu, kas man, lai kaimiņš dzīvo, novēl nu, viņam labu dzīvi un dzīvoja labi savējo un mierā dzīvojam. Un kas nekait, nu, visiem vietas zem saules pietiek. Um, Dievs mums visiem ir devis uh, savu, kā saka, stūrīti. Nu, dzīvojam mierā, nu, kas mums, par ko mums karot? Jā, jo, jo mums taču ir šis uh, teiciens, miers baro nemieris. Tieši tā, posti, precīzi, ja? precīzi. Un es arī varbūt atsaukšos pati uz, uz savu uzrunu, tā jau nav pieklājīgi darīt, bet tomēr uh, vienā no izvadēm, ko mēs Kopsavā piedzīvojām ar karavīriem, tādas mēs lika katru mēnesi, un tad uh, Un tad es arī tieši runāju par mieru. Nu, redz, kā diez vai tā ir sagadīšanās, vai ne? Mm -hmm. Tieši par mieru runāju. Mm -hmm. Un tad es uh, arī atgādināju, bet, bet paga, atceramies, mieras nenozīmē garlaicību. Tas nenozīmē, ka mūsu dzīvē ir jābūt garlaicīgai. Nē, neinteresanti. Nu, jā, tā ok, jā, pelēkai, jā, jā, nu galīgi nu, tā. Man ir miers. Nu, jā, nu tu nāc kā, ieskābis mm -hmm. viegli, nu tad ir miers. Nē, <laughs> galīgi nē. Tas miers, manuprāt, tu ar to prieku ej, bet tu nevēlas uz kašķi. Tu vienkārši nevelc uz kašķi, nāc ar prieku, kāds tu esi, dari labāko, ko tu vari un, no un ko tev sirdī liek, bet vienkārši nevelc uz kašķi. Un ar mm. to iesākumā, manuprāt, arī pietiks. Pilnīgi, pilnīgi pietiks. Tas var būt jā. ļoti labs iesākums. Man reiz viens priesteris um, teica, ka uh, Eh, nu, jā, mēs tagad visi lūdzamies par mieru pasaulē, bet eh, tieši to, ko tu teici, papildinot pirms mūsu sarunas noslēguma, ka patiesībā mums ir jālūdz miers katra paša sirdī. Un ja mums katram pašām sirdī šis miers būs, tas kopā sasummēsies. Nu jā, tas tā. viss uh, kripatiņa pie mm -hmm. kripatiņas, mm -hmm. molekula pie molekulas. Jūrā, tas, jā, pie, jā. jā tas, tas, tas izveidos kopā to mieru, kuru mēs visi gribam Augstam. iemantot Latvijā, pasaulē, Eiropā, visur. Bet kamēr miers nav mūsu kungs, ja, un kamēr mm -hmm. mēs esam tajā pusē, kur, kur nemieris posta un mm -hmm. ārda un šķeļ un mm -hmm. sarīda tautas mm -hmm. pret tautu. Un pat ģimenes, un, un, un ģimenes ne? pret ģimeni, mm -hmm. kā, mhm. kā, kā svētajos rakstos, ja tēvs pret brāli un, mm -hmm. un, un brālis pret brāli. Bet tomēr, lai mēs nebeigtu uz tik skumjas, no, <laughs> ka tomēr mums ir kāds eh, cerības stars, Kārlis. Eh, kāds būtu tavs novēlējums eh, gan tiem radījumam, arī Latvijas klausītājiem, kur tevi atceras, Eh, kā jau mēs runājām, aizkadrā tava balss vēl skan <laughs> džinglos, to mm -hmm. var mhm. dzirdēt. Un, un tie ir, manuprāt, man, man tie ļoti patīk, ne tāpēc, ka mēs esam labi pazīstams, bet tāpēc, ka tie tiešām ir iedvesmojoši. Eh, man arī tiem, kas te varbūt klausās pirmo reizi, ja nu klausās šīs te reportāžas, eh, jo šogad radio arī klausītāji sveceļo no tām reportāžām, no tām lūkšanām konferencēm, ko mēs mm -hmm. šie te reportēji arī aizsūtam, un tā, tā, tas ir šoreiz šāds tāds formāts. Ko tu gribētu novēlēt eh, visiem, visiem, visiem, visiem? Gan tiem, kas iet, gan tiem, kas ir mājās, gan tiem, kas atbrauks uz aglonu, gan tiem, kas šogad nu, netiek nekur, bet ir pie radioaparātiem vai pie saviem telefoniem, internetiem. Nu, pirms es tev atbildēju, Antriņa, man liekas, ka laikam būs jaunas džinglas jāuzraksta. <laughs> Redz, ka liekas, jau plāni, man šķiet, ka teikt kaļās plāni nu, tie, tie, man liekas, jau ir jau tik seni tie džingli, ka būtu pieklājīgi tikai viņus nomainīt. Nu, vai vienkārši, nu. Tas ir <laughs> labas raudzes materiāls, zeltam, zeltam ir labas provis. Jā, Kad e, ko es novēlētu? Jā. Es, e, zini, nekur tālu neklīdīšu, nekādas mākoņas te nebīdīšu. Es vienkārši vēlēšu katram tam, kurš to mieru ir piedzīvojis, kādreiz iemantojis, kurš pazīst, kurš saprot, par ko, par ko, par ko runa. Par to mieru, kurš apbrīnojamā kārtā ir ņem virsroku visu laiku. Dari, ko darīdams, tas miers kaut kā ņem virsroku, vai ne? Un to mieru es tiešām novēlu, ka tas vienmēr paliek ar jums, uh, jo es negribētu dzīvot bez viņa vairāk. Nekad, nekad savā dzīvē es negribētu bez šī miera dzīvot. Un savukārt tiem, kas vēl nesaprot, par ko es runāju, es aicinu meklēt, kur viņš ir tas miers. Varbūt, ka viņu nevar atrast kādā konkrētā, nezinu, rakstā vai konkrētā uh, uzdevumā. Konkrē... Viņu noteikti nevar atrast kaut kur konkrēti. Katram viņš uh, atnāks citādāk, Dievs viņu iedos citādāk. Man viņš iedeva klusuma rekolekcijās Mm -hmm. augstumā salstot un tā tālāk. Tas bija tur interesanti. Man viņš iedeva, manā laikā, jums viņš iedoms jūsu laikā, kad jūs būsiet gatavi viņu saņemt, manuprāt, galvenais ir viņu meklēt. Viņu meklēt un būt tas, kas, nu jā, dzīvot mierā un saticībā. Un viņš vienkārši mm, es domāju, ka Dievs vienkārši piemet. Tu kā bērns, kurš čīkst pēc kaut kā. Nu, es baigi gribu to mieru, nu, to mieru, par ko visi runā. Nu, man bet arī viņu va... Jā, bet jā, jāgrib, jāgrib, protams. Jā. Nu, es gribu zināt, ka es arī tādu gribu. Nu, lūdzu. Nu, tu un... nevari man iet. Jā, bet lūdzu. un tad, lūk, ir aicinājums uz rekolekcijām, ir aicinājums uz svētceļojumu, ir aicinājums uz kalpošanu kaut kur, tur, kur ir ārpus komforta zonas, tur mīt tas, ko jūs meklējat. Ārpus komforta zonas mīt tas, ko mēs meklējam. Tas noteikti nemīt tur, kur mums ir ērti. Tur jo, nav. Jo jā. ejot pa ceļu, pa kuru mēs vienmēr esam gājuši, mēs nenonāksim citā galmērķī un mēs neatradīsim to mieru pa to pašu ceļu ejot, ja mēs viņu līdz šim tur neatradām. Tad, tad viņa tur nav. Jā. Ir jābūt laikam drosmei atzīt, viņa tur nav. Jā, iespējams, viņa tur nav. Tur nav. Un varbūt ir jāieslēdz cit GPS. Jā, tur jāpagriežās, jā, jāpagriežās jā. kompas, adat jāpagriež, bet uz, Jēzu uz, un, un Jēzu, lai jā. viņš pasaka, jā, uz kuru, un, kuru ceļu ienogriežas. <laughs> <laughs> runājot karavīru vārdiem, paņem azimutu un ej. Cik skaisti. Es domāju, ka šis ir labākais eh, novēlējums, jo mūsu grupā jau pamazām eh, stājas raibos metālīšos ietērpti un ceļš, ceļš turpinās aglons virzienā. Eh, paldies tev, Judīt, par, par, par sarunu. Nemaz nav, tur nav 20 bateriju procentu, tur ir, tur ir vairāk tevī šo. 20, nu jau ir 23 uzlādēti, ja? Jā, un, un nu, jā, mēs te tādā, tādā ģeogrāfu mm, un, un, un karavīru leksikonā, ka mums ir izlaudējušās baterijas un jāņem mazimuts. Un, bet uh, mēs novēlam, jā, lai tavs kompas vienmēr, dārgais raģiem arī Latvijas klausītāji, ir pagriezts Jēzus mūsu kunga un svētās trīsvienības virzienā. Amen! Men, tā biju es, Antri Jakovļeva, svētceļojuma grupa Rīgas katoļu ģimnāzija, Ogres draudze un uh, Svētā Terēza no bērna Jēzus.